bara beats som en kallist, en på mig, eh, de har klanpratat med mig. De eh. kokar som alltid, men det gör inte lakan som mig. Eh. Nu är Benny med världsklass Mina låtar är toppklass De är hundar, detta säger mannen vi är kungar Vi steppar dig, ta det lite lugnt, det får räcka Benny gjorde hundra i veckan Din cirkel har läcka min cirkel är fräcka och vi älskar göra para för jag säckar i mannen hela 16 vi reppar, Ses att är fettad, skarpladdad, rättad Dömer hela magon, vi häcklar så tala gott eller var tyst Tala gott eller var tyst De är helt fucking rubbade av fame Jag har alltid varit samma fucking grej Shuno gick och blev högmodig men aldrig varit modig, vad är det med dig? Aldrig haft nåt att förlora, bara min mor som jag håller kärt Ingen stjäla gods safe så det har aldrig varit någon fråga om allt det här är värt Yeah, gamet är vanligt Yeah, jag svär man tror det är Disney Lattjar och driver, ey Jag snurrar skiten som frisbee Jämfört med alla dem, ey Jag svär jag klassas som 50 Om jag lämnar rappen någon månad skulle rap Sverige och miss me De hatar på mig yeah De har knappt pratat med mig yeah De kokar som alltid För de gör inte lakan som mig yeah De hatar på mig yeah mi-a pratat femeie Să mă buca să mă alti Cât ieri pe loc am să me Palle jag jeddat Jag är inne redan klart Jag becknar typ allt Hash Abby, Azzy och dratt Kommer du nära du får metall Jag vill ha para i säckar Dina grabbar dom bara festar Ey vi tar deras länkar Jag är kapten på båten Silja Line Och Hoj knä på en Abby Line Vi nås på en krå eller sky Jag japper alla, the world is mine Om det blöder lite, jag kommer som en haj Om du snackar la, jag bara slice Ingen här är dum, never leken, alltid hype Ey never bring bring a knife to a fucking gunfight De hatar på oss yeah Har ni någonsin skadats av oss yeah De kokar som alltid Ey mannen vi fick gata för dem yeah De hatar på mig yeah De har knappt pratat med mig yeah De kokar som alltid För de gör inte lakan som mig yeah De hatar på mig yeah de har knappt pratat med mig yeah. De kokar som alltid, för de gör inte lakan som mig yeah. Hatar på mig yeah. De har knappt pratat med mig yeah. Buka som alltid För det gör inte lakan som mig yeah. De hatar på mig yeah. De har knappt pratat med mig yeah. De bokar som alltid För det gör inte lakan som mig yeah.